Die openbaring, hoofdstuk 15 Toe het ek een ander groot en wonderbaarlijke teken in die hemel gesien. Ek het sewe engele gesien, wat die sewe laaste pla bring. Daarmee die toren van God sy einde bereik. En ek het iets soos een spielgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spielgladde see gestaan met sieters, wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is U dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is U optrede, koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en U aanbid want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien die tempel in die hemel, die woonplek van God, is oopgemaak. En die sewe engele wat die sewe plaag bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangetree en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee gevul met die toren van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweer die heerlikheid en die mag van God, en niemand kon in die tempel ingaan, voordat die sewe plaa van die sewe engele hulle einde bereik het nie.